بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allahumma adhilna bi rahmetike fi ibadike salihin. Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da i u oči ovoga petka budemo u njegovoj kući. Da spominjemo njegovo ime. Da se podsjećamo na kuranske ajete koji nas uče kako živjeti. Da se sjećamo Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi njegovog stila življenja Gospodara molimo najvećim imenom njegovim da nas zaštiti od svakoga zla. Da zaštiti umet Muhammeda sallallahu alaihi od svakoga zla, a posebno da nas zaštiti od zla oholosti i umišljenosti i od zla neznanja. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam koje je zabilježio imam Buharija u svojoj hadiskoj zbirci. Vi znate da je ono što vjernika i vjernicu karakteriše jeste znanje. A kada govorimo o neznanju imamo dvije vrste neznanja. Kaže džahlun mureke wa džahlun basit. Džahlun basit bi bilo prosto neznanje. Primjera radi nemaš informaciju o nečem. Evo jedna od informacija koja je vjerniku i vjernici vrlo bitna jeste da je pejgamber sallallahu alejhi ve sellem rekao da se za vrijeme učenja ezana otvaraju nebesa da je to vrijeme kada se dove primaju. I zbog toga onaj ko je svjestan dragoga Boga koristi tu priliku šta da uradi, da uputi dovu. I ako ima prosto neznanje, znači ne zna da je to tako, onda kada sazna promijeni svoje ponašanje. Međutim, složeno neznanje bi bilo kada znaš suprotno od onoga što jeste. Kada umjesto za vrijeme ezana da iskoristiš to vrijeme kada Allah dragi prima dove, kada se nebesa otvaraju, ti koristiš te trenutke, to su sekunde, nije možda minuta, malo jače od minute dok se zan prouči, kada koristiš te trenutke da razmjenjuješ informacije koje nisu nisu u tom trenutku nužne i bitne, mogu se odgoditi za neko drugo vrijeme. I zbog toga kada kažemo da molimo dragog Boga da nas zaštiti od, od neznanja, Subhanallah, ennehu la ilaha illallah. Znaj da je on Allah, nema drugog Boga osim njega. Naša vjera je utemeljena na znanju. Da znam da je on stvoritelj, da znam da je on onaj koji je gospodar svega, koji upravlja, koji održava nebesa i zemlju, koji održava srce koji u mojim i tvojim grudima kuca. To je ono najveće znanje. Dok smo učili dovu, vi znate za kuranski ajet Wa idha sa'alaka ibadi anni inni qarib. Kada te robove moji upitaju za mene, reci ja sam blizu. Međutim, nisu sva vremena i nisu sva mjesta jednaki. Nije isto kad te uzmije stanje tuge zbog nekoga grijeha pa podigneš ruke i kažeš gospodaru oprosti Nije isto. U tom trenutku se dova, jelde prima ili trenutak kada si na časnim mjestima, kada si u džami, ovo je posebno mjesto, Allah dragi je odabrao. Sve kuće na svijetu su njegove kuće, ali samo se džamije mogu zvati Božijim kuće. Kada smo u džami dok je naš imam Sultan Efendi učio, da u non padnu ona trojica muslimana koji su harem u Kaabi, jedan od njih je bio Hazret Abdullah ibn Zubeir, on je sin Zubeira ibn Avama, jednog od velikana od ashaba Rasulullah sallallahu i prvo dijete koje se rodilo u, rodilo u Medini nakon nakon preseljenja, nakon, nakon preseljenja Božjih poslanika Muhameda sallallahu sallam iz Mekke u Medinu. Kažu, nije trojica, jedan drugom osjećamo, evo nas u Haremu Kjabi, osjećamo da je ovo vrijeme kada se dove primaju. Pa kažu, hajde da proučimo dovu. Pa jedan od njih kaže prisutni, koji je bio tu kaže gospodaru moj učini me halifom i bio jedan od halifa drugi kaže gospodaru moj učini me alimom da budem jedan od onih koje je Allah dragi tako počastio znanjem koji će širit, poučavati ljude i Allah ga je učinio kaže Hazreti Abdullah ibn Zubir kaže gospodaru moj ja te molim džennet i sada Ulema kaže, zar mislite da je Allah ovoj dvojici uslišao na dunjalku, pa su bili ono što je nije lako dostići, jel? A da nije Hazreti Abdullahu ibn Zubeir uslišao. Zbog toga mi uvijek praktikujemo da nas Allah dragi počasti jedan od dokaza požrtvovanosti uleme je i ova hadijska zbirka, zbirka koju mi čitamo. Zbog toga mi uvijek počnemo s čime? Počnemo sa dobom ili fatihom imam Buhari čije, čiju hadijsku zbirku čitam. Ja vas čitam, ja vas molim da i ovaj put to ne bude izuzetak. Redajn lillahi fatih. Hvala dragom gospodaru, 176 hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam smo pročitali. Samo da se podsjetimo ukratko na posljednji kojeg nam prenosi Hazret Abu Hurere u kojem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaže La jazalu abdu fi salatin ma kane fil mesčidi jantaziru salate ma lem juhdis. Kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam zaista je robu namazu dokle god je u džamiji čeka sljedeći namaz ma lem juhdis dokle god ne izgubi abdest. Ovo je hadis Rasulullaha koji nas uči da u izgradnji karaktera vjernika i vjernice suštinsku ulogu imaju one stvari koje ponavljamo u svom životu. I zbog toga kada su Rasulullaha sallallahu alaihi pitali odakle Boži poslaniće sjede u tvojoj kosi Šta im je Rasulullah odgovorio? vetni hudun wa ahavatuha. Kaže, mene je sjedim učinila sura, su, sura Hud i njene sestre, sure koje dolaze iza nje. Kažu, zašto? Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam u toj suri je kim kema umirte. Budi ustrajan onako kako ti je naređen. Kad je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam osjećao koliko je to bitno u životu, da vjernik i vjernica imaju svoj kurs i na tom kursu pravi mali, ali stalne korake da bi došli do svoga cilja. To nam je ovaj ovaj događaj i ova smjernica i života Rasulullah sallallahu alejhi ve pokazao. Što se tiče čekanja namaza, kazali smo da je u drugim hadisima Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi čekanje namaza okarakterisano kao ribat, kao bdjenje na Božijem putu. Vi znate da je bdijenje na Božijem putu jedan od najljepših ibadeta gospodaru. Kada čuvaš muslimane koji su iza tebe da ih nešto ne napadni. Kada čekaš namaz od namaza, prvo čuvaš sebe od šeitana. Čuvaš sebe od svojih prohtjeva. Čuvaš svoju porodicu od šeitana i od svojih prohtjeva. Čuvaš svoj komšiluk pa im nećeš učiniti loše. Čuvaš svoju mahalu pa ćeš biti konstruktivan. Kad se nešto gradi, kad se nešto pravi, ti ćeš biti prvi koji je spreman da izađeš u susret i da ako treba i svojih se nekih interesa u interesu jel, svoje mahale i svoga džemata i svoga komšiluka odrekneš. Zbog toga vrlo bitna stvari. Ljudi nekada, braćo i sestre, dadnu, dadne hiljadu maraka za nešto. Dadne pet hiljada. A onda čitav život, jel on samo u sebi govori što si dao, jel mu žena govori vidiš koja si budala bi. Vrlo bitno je da je stvari koje radimo dobro, da u njima ustrajemo. I zbog toga ovaj hadis Rasulullah je radost. Kaže, rob je u namazu dokle god čeka namaz. Klanjao sam, alhamdulillah, klanjao sam jaciju. Vratio se kući, obavio ono što trebam da obavim. Pripremio se za sabah namaz, navio sad, navio sad drugi. Kaže mi jedan ahbab danas, kaže, jutro sam prespavao sabah. Subhanallah, to se, dešava se to ljudima. Ali je to posljedica naših grijeha, mi sami sebe okujemo pa ne možemo da ustanemo na sabah. Sam sebe nekada, subhanallah, probudiš se oko četiri, klanjaš dva rekiata na file, nastaviš spavati, <laughs> onda prespavaš sama. Što ne čuješ sad? Allah dragi nam je dao da moramo u svome životu imati one stvari koje, koje, na, koje drže naše srce budnim. Najbolje naše srce budnim čini razmišljanje o stvoritelju, razmišljanje o namazu kao našoj obavezi prema njemu. Današnji hadis Muhammeda sallallahu alaihi wasallam je 177. hadis. Hadesana Ebul Walid, prenio nam je Ebul Walid. Kala hadesana ibn Ujejna od ibn Ujejne, ani Zuhriji od Zuhrija, an Abad تميم Temim, od Abada ibn Temima, an Ammihi od njegovoga od njegovoga Amidže, Temima ibn Eusa Dari, ani Nebiji sallallahu alaihi wasallam, pardon, on je Abdullah ibn Zaid al-Mazari, od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam. Mi smo kazali, oni koji su se družili sa nama dok smo imali prije jacije namaza fik, kazali smo o tom je šta, e, zbog čega čovjek gubi abdest, zbog čega se abdest mora ponavljati. E sada nam Resulullah s.a.v. daje jednu smjernicu za ono što je često, a to je vesvesa. Vesvesa su neke sugestije koje se pojavljuju kod čovjeka da izgubi abdest. Kaže Resulullah s.a.v. La sarif nemoj se udaljiti od namaza, nemoj ostaviti namaz. Hata jesma sautan dok ne čuješ zvuk da si izgubio abdest. Ovo se misli na gubljenje abdesta kada čovjek pusti onaj zrak iz svoga stomaka i da nas Allah dragi sačuva kod puno ljudi imate tu vesvesu malo malo kaže imam osjećaj izgubio sam abdest vidiš ga vrati se kaže Resulullah nemoj se kaže nemoj odlasti iz namaza nemoj napuštati namaz dokle god ne čuješ zvuk ili ne, ili ne, osjetiš, ili ne osjetiš loš miris. Evo jeđi drihan ili ne osjetiš miris. Govorili smo o tome da kada čovjek tačno zna koje su obaveze abdesta, zna da su četiri farza abdesta, oprati lice, oprati ruke do iza lakata, potrati glavu, i oprati noge. Ovo drugo su sve sunneti Rasulullaha koje trebamo čuvati. I zaprati usta, i zaprati nos, potrati vra, po, oprati uši, onaj, mes učiniti. U sve su to stvari koje kada poznajemo, kada uđemo da abdestimo, vi vidite čovjeka koji poznaje abdest. On vrlo brzo uzme abdest i izađe. Imate nekada situaciju, hoće, kaže, hoćemo oklanjati takšan, možemo pa kaže, samo da se abdestim. I ostavite na silu i pola sata čovjeka nema. Zašto? Fata ga Je li izgubio abdest? Nije izgubio. Je li dobro uzeo? I zbog toga Resulullah s.a.v. nam ovdje naređuje jasna smjernica. I pravilo na osnovu kojeg su faki, odnosno pravnici, ona nama dali smjernicu, jel? Jeste, kaže, el jakinu la bišek. Kaže, ono što sigurno znaš, ne smije se ukloniti onim što pretpostavljaš. Dokle god nema jakih naznaka da si izgubio abdest i imaš abdest. Zna se desiti čovjeku, pogotovo kada jedi neku težu hranu, da se osjeća kao da je izgubio abdest. Međutim, niti čuje zvuka, niti osjeti smrad. To je vesvesa. Čak ima u drugim hadisima Rasulullah s.a.v. se kaže da to izaziva šeitan. Zašto? Da bi nam pokvario skrušenost u namazu. I ono što je kod nas u našoj pravnoj školi, to je lijepo da znamo. Abdest je sredstvo za ibadet. Mi abdestom dolazimo do namaza. Ti ne možeš reći, onaj Hanum je odea malo da i badetim, kaže šta to do uzmat abdest. Pa odije sahar vremena abdestir. Znači, jel, nije abde, abdest se uzima radi čega? Da bi čovjek bio prvo zaštićen od šeitana, zato da bi bio čist, da bi bio spreman za one ibadete koji, koje, koji, iziskuju, koji abdest. Da može učiti Kur'an dodiru, dodirujući Kur'an. Zato mu treba abdest. Da bi obavio, da bi obavio namaz da bi tavaf činio oko kjabi. Za sve te stvari mu je neophodan abdest. I zbog toga jedna od stvari koju moramo uvijek razlučiti. Šta je ono što je cilj, a šta je ono što je sredstvo do toga cilja. Abdest je sredstvo do namaza. I ako mi sami sebi opteretimo abdest, u smislu da nas fataju se jesam li, nisam, onda mi sami sebi opterećujemo onim što je Resulullah sallallahu alaihi wasallam nam rekao, nemojte se time, nemoj udaljavati se iz namaza, dokle god ne čuješ zvuk ili ne osjetiš, ne osjetiš loš miris. Sljedeći hadis je 178. hadis. Također govori o nečemu što iziskuje abdest i lijep je primjer iz života plemeniti ashaba koliko su oni imali prema Resulullahu sallallahu alaihi wasallam jedan odnos jednog velikog poštovanja. Najprije ljubavi, onda i velikog poštovanja. Kaže, haddesena Kutejba tubnu Sa'id, prenio nam je Kutejba ibn Sa'id, kala haddesena Džerir, od Džerira, anil Ameš, od Ameša, an Munzir, Ebi Jala Esauri, od Munzira, Ebu Jala Esauri, an Muhammed ibn Hanefije, od Muhammeda, sina Hanefije. Ovo je sin Hazreti Alije, ali ne od Hazreti Fatime nego od žene koju je oženi, oženio nakon njenog preseljenja, ona se zvala Hanefija. Pa je često vezuju Muhammed sin Hanefija, a to je ubit sin Hazreti Alije radijallahu anhu. Kale, kale aliun rekao je Hazreti Alija. Kuntu ređulen mezaen. bio sam čovjek kojem bi često iz polnog organa izašla providna ova tekućina koja izlazi nakon mokrenja. Pa kaže, Festahijejtu an resul Rasulallah, pa sam se stidio da pitam Allah sallallahu alaihi wasallam, fa Miqdad ibn Esved. Pa sam ja rekao Miqdad ibn Esvedu jednom od ashaba i rekao da upita Bože poslanika sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'alahu fa kale fihi Kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam kada se to desi, kada ti izađe ta tekućina, nakon mokrenja, ili vidi se prozirna, prozirna tekućina ljepljiva, koja je, ona naziva se mezijom, kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi ludu, tada si obavezan da, da uzmiješ abdest. Rawahu anil ameš, ovo također prenosi šu'ba od ameš. Ovo je vrlo bitno, da čovjeka ne ufati također sve da se mora kupati. Samo je dovoljno da, da se čovjek da se čovjek abdesti. Hazreti Alija radijallahu anhu, jedan od razloga zbog kojih se on stidio Muhameda sallallahu alaihi sellem spominju jeste zato što je kćerka Hazreti Fatima radijallahu anha je bila Hanuma, Resul, Hanuma eh, Amidžića Hazreti Ali i zbog toga ga je bilo je nezgodno Muhammed, onaj, Hazreti Ali radijallahu anhu da upita Božijeg poslanika sallallahu alaihi sellem o tome kako postupiti ovo što se ova dva hadisa Rasulullaha sallallahu alaihi sellem govori nam o fikskim propisima naučimo ove fikske propise. Nemojmo dozvoliti kada smo na namazu da nas neki grčevi u stomaku navedu da idemo da malo malo da pijenjamo abdest. Dokle god čovjek ne vidi sigurno da je izgubio abdest, on abdest ima. Također ova tekućina koja se naziva mezija, ono što treba čovjeku raditi jeste, jeste da se abdesti. E sada hoću da se osvrnem na nešto ovih zadnjih 5-10 minuta, na nešto što me raduje sada s obzirom da nam dolazi mjesec u kojem je rođen Muhammed sallallahu alaihi Kako vrijeme prolazi, stvari dobijaju onaj, svoju vrijednost. A jedna od stvari koja dobija vrijednost jeste ustrajnost u dobrom djelu. Mi možemo sada u ovom mjesecu uzeti svaki dan pa pročitati po sto hadisa Rasulullah sallallahu Allah dragi je nas počastio pa mi kontinuirano dolazimo i družimo se sa, sa hadisima Rasulullah sallallahu Sada posebno u ovom mjesecu koji dolazi, mjesecu luda, mjesecu rođenja muhameda sallallahu alaihi sellem, trebamo osjetiti radost. Zašto? Jer nas je Allah Želešanu počastio da tokom godine dolazimo na mjesto gdje se njegov hadis čita. To je ono što sam vam govorio kada čovjek dani hiljadu ili dvije ili pet hiljada i onda se čitavu godinu ili dvije ili pet kaj. Zašto? Jer nije odgojio svoj karakter da se druži sa sirom, sa životopisom Muhammeda sallallahu alaihi da se druži sa hadisom Resulullah. Jedan od glavnih ciljeva halke hadisa jeste da mi ljubav prema Muhammedu sallallahu alaihi kao Božijem poslaniku razvijamo tokom čitave godine i da korigiramo svoja ponašanja bez obzira gdje bili, bio profesor na fakultetu, bio, ne znam, radnik u nekoj firmi, bio sada student, mašta bio, bio poslodavac ili bio zaposlenik. Znači da samo da postavimo sebi pitanje na koji bi način Muhammed sallallahu alejhi ve postupio. Kada sebi je tako odgojim, onda smo postigli ono što je cilj odgoja islamskog odgoja koji mora biti mora biti iz džami. Bez tog odgoja ne možemo postići. Još jedna stvar kaže jedan alim kada su se raširili oni koji tvrde Allah dragi je zatražio da dadnu argument. Danas svi tvrde da slijede Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Svi kažu mi uzimamo od Božijeg poslanika. Dobro, ali šta to Rasulullah sallallahu alaihi sallam ima u našim životima? Ima evo mi, mi svelo je na, mjesec, na sedmicu ili na dan Božijeg poslanika. Mi nastojimo, pogotovo u petak, kada se salavati naši dijela iznose pred Rasulullah sallallahu alaihi sallam, mi nastojimo u tom danu posebno da se družimo sa njegovim hadisima. Nemojte, molim vas, da zanemarimo to. Da, ne, nemojte da zanemarimo preispitivanje zašto sam ja ovdje. Ako ovdje ne osjećaš da se tvoja ljubav prema stvrtelju najprije nije povećala, ako ovdje ne osjetiš da se tvoj, tvoje slijeđenje Resulullaha sallallahu alaihi sallam nije oplemenilo, nemoj dolaziti. Mnogi su dolazili, više ne dolaze. Alhamdulillah, hiljadu drugih mjesta ima. Nemojte, opasnija stvar je, vjerujte, opasnija stvar je da se nešto što ima lijep sadržaj, da se taj sadržaj uzme iz te stvari, nego da nestani. Nemojte da vjera bude folklor. Nemojte da vjera budu neke svetkovine koje ljudi kažu zašto to radite? našli smo naše roditelje pa i mi tako radimo. Prelijepe stvari koje imaju svoj smisao. Pa pogledajte ljepote, pa kurban. Kurban se zakolje da bi se Allahu dragom pokazala zahvalnost, da bi se komšijama podijelio kurban, da bi se nahranili oni koji su siromašni, da bi se obradovala rodbina, da se održavaju rodbinske veze. Danas se može kurban zaklat i da ne bude, da taj smisao se ukine tome. I mjesec Resulullah sallallahu alaihi sallam ako se na taj način doživljava, bez suštine, samo da se obilježi. Ovo je mjesec kada je rođen Muhammed sallallahu alaihi A je mjesec kada mi više na njega salavate donosimo? Jer mjesec kada mi kažemo jedni drugima šta bi Muhammed a.s. rekao nama da sada radimo, šta su naši prioriteti da mi mijenjamo? Bez toga, bez tog odnosa, onda, alhamdulillah, da vam kažem, presretan sam, halka teđvida, dvadesetak, isto muškaraca, žene, halka teđvida, malo slabi. Zadnja tri, četiri mjeseca desile su se lijepe stvari. Šta smo uradili? Evo, hvala dragom Bogu, mimo ove sadake, koja je u biti dobro djelo Resulullaha sallallahu alaihi sallam. Jer nas je on naučio da dijelimo, da svoj karakter oblikujemo kao da režim. Alhamdulillah, stvari postepeno se mijenjaju. Ali bih vas zamolio da imate na umu, nemojte, molim vas, nemojte dragog, vas, dragog, dragog vam gospodara, da mjesec Resulullaha sallallahu alaihi se pretvori u mjesec u kojem će ljudi znati da je mjesec mevluda, ali ne poznavati Rasulullaha sallallahu Ne poznavati kakav je on bio kao otac. Ne poznavati kakav je on bio kao muž, kao bračni drug. Ne poznavati kako se on družio sa svojim ashabima. Ne poznavati kako on pravio društvo koje je zasnovano na vrijednostima. Šta je bitnije? Da se to poznaje ili da se obilježava samo mevlu? Ako se na te, na te sadržaje, na ta značenja ne budemo podsjećali u mjesecu, mjesecu Muhammeda sallallahu ako se ne sjetimo da je on znao u noći klanja toliko da mu nateknu noge, pa kada kaže Hazretija Iša radijallahu anha Boži poslaniće, zar ti Allah nije oprostio kuranskim tekstom one grijehe koje si učinio i one koje ćeš učiniti? A Muhammed sallallahu alaihi sallam kaže Efela ekuna abden šakura, zar da ne budem zahvalan rob? Ako to ne budemo znali iz Resulullahovog života, šta onda znamo? Ako ne znamo iz društvenog uređenja iz njegovog vremena da nam je on rekao pred svima sahabima do sudnjega dana men tereke malen feli varasetihi, onaj koji je ostavio imetka to pripada njegovim nasljednicima wa men tereke dejnen ako je ostavio dug ili nezbrinutu čeljad šta je Resulullah rekao fa to je moja obaveza da se time bavi danas samo gledaju ljudi šta mogu dobiti Boži poslanik nas je naučio, sallallahu alaihi sallam, da mi damo. On nas je naučio da je gornja ruka bolja od donje. Znači, ako hoću da budem gornja ruka, a ne donja, onda moram učiti, moram se školovati, moram se truditi, moram, se, moram raditi, moram se zaposliti. Kako da mi ruka bude gornja ako to nema? To nas je Resulullah sallallahu alaihi sallam naučio. Ako ovaj mjesec, braćo i sestre, ne iskoristimo za to i ne oplemenimo onih drugih 11 mjeseci spominjanjem Muhameda sallallahu alaihi wasallam. I vi znate, jednom prilikom sin je upitao babu, babo, zbog čega se najviše ime Muhameda alaihi salama vezuje za ime stvoritelja. Kad god se Allah Želešanu spomeni, kaže se i Resulullah, Boži poslani. Čak u kelime šehadetu, ešhedu an la ilaha illallah, u ešhedu anna Muhammeda Resulullah Kaže babo sin, sine, zato što niko od ljudi nije uradio dobra koliko je uradio Muhammed sallallahu Kada mi budemo takvi, kada mi kao umet Muhammeda sallallahu alaihi budemo imali znanja, skromnost, požrtvovanost, spremnosti na rad, spremnosti da ne budem ja glavni, što, što treba? Kaže jedan alim, Allah dragi, idemo lijepi džene dani Jedan od najvećih alima svoga vremena. Pred nas, 50, 100. Kaže, tako mi Allaha, da me stave, da otvaram i zatvaram vrata onima koji traže znanje. Ja sam zadovoljan sa tom deređom, zadovoljan sam s tim statusom. Tako se moramo odgojiti. Tada će ta generacija, ako Bog da ponijet bajrak Islama, ponijet dostojanstvo umeta Muhammeda sallallahu I opravdat povjerenje i emanet koji ima. Nemojmo dozvoliti, ja vas molim, da sljedeći mjesec, ako Bog da, ne dočekamo sa mnogo salavata, ne dočekamo barem sa jednom knjigom iz života Resulullaha sallallahu alaihi sallam, možda knjigom koju smo ranije pročitali, imamo u svojoj biblioteci, vratimo se njoj. Prvi, korak srčana veza sa Hazret Pegamberom. Salavat. Jer kada spomeniš salavat na Pegambera, ti si spomenuo Allah. Sallallahu. Jel? Allah sallallahu alaihi Salavat. Drugo, vratimo se jednoj knjizi koju smo pročitali ili nabavimo neku koju nismo. Pročitajmo sljedeći mjesec, evo to je ujedno i februar. Nemoj da prođe, a da nisi pročitao jednu knjigu od Resula, vratio se nekim detaljima, uživao, donio salavate na njega čitajući tu knjigu. I treća stvar, ono dobro u kojem, alhamdulillah, kojim, kojim te Allah dragi počastio, razmisli o njemu. Razmisli jesi li iskren? Razmisli jesi li iskren? Razmisli želiš li ako Bog da, da to bude tvoja dika i pred Hazreti Pejgamberom sallallahu alaihi sallam. Da kažeš ja sam to Boži poslanić učinio jer je tebi stvoritelj naredio da nas uputiš da je to put. Ako učiš Kur'an redovno, alhamdulillah. Ako daješ redovno sadaku, alhamdulillah. Ako obilaziš roditelje ili paziš roditelje, alhamdulillah. Bilo koje dobro da radiš, samo red sebi ja želim da imam poseban u ovom mjesecu. Želim da imam poseban nijet. Jer svako dobro koji možeš uraditi jeste nešto, jesu vrata na koja te uputio Resulullah sallallahu alaihi sallam. 99% od tih stvari Resulullah je lično činio. Kaže Hazreti Alija, znali smo mi ashabi, kada je najteže u bitci, da se zaklanjamo za Resulullah sallallahu alaihi sallam. On bi bio najbliži neprijatelj. Subhanallah. On Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam. Znalo se desiti da pored Medine se začuje neki glas, dok bi ashabi krenuli da vide šta se desilo, Resulullah se već vraća na neosedlanom konju. To je bio Boži poslanik. Da nas Allah, dragi, pouči iz njegovog života da budemo takvi. Amin. Euzu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš svakim džennetom, svakim dijelom koje približava džennetu. Gospodaru naš sačuvaj nas od svakoga dijela koje približava vatri. Gospodaru naš sačuvaj nas neznanja i oholosti. Gospodaru naš sačuvaj nas grubosti i osorosti srca. Gospodaru naš molimo te da podari studentima našim uspjeha. Gospodaru naš podari nam uspjeha na oba svijetu i ved nas među svoje čestite robove. Gospodar naš počasti nas da čuvamo svako dobro kojim si nas ti počastio. Gospodar svako dobro je od tebe i tebi. Gospodaru naš učin nas iskrenim u svim našim djelima. Gospodaru naš nijedno dijelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da naš dolazak večeras primiš. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da svoje roditelje poštujem Gospodaru naš vrata dženneta je zadovoljstvo naših roditelja pa te molimo da nas počastiš da roditelje svoje slušamo. Gospodaru naš počast nas da budemo vrijedni i marljivi a ne lijeni. Gospodar naš sačuvaj nas od ljenosti i kukavičluka. Gospodar naš počasti nas u mjesecu Resulullaha da što više salavata na njega donosimo. Gospodar naš počasti nas da u njegovom životu čitam. Gospodar naš počasti nas da u dobru, ugledajući se na njega, mi ustrajem. Gospodar naš nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo da naša dobra djela ne odbiješ. Gospodar naš molimo te da nas počastiš takvalukom i iskrenošću svim djelima. Gospodar naš oprosti nama, roditeljima našima, braći i sestrama koji su prisutni onima koji su odsutni. Gospodaru naš pomozi umet Muhameda. Gospodaru naš zaštiti umet Muhameda. Gospodaru naš učini nas od umeta Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Primi nas na onaj dan kada neće koristiti. Primi nas na onaj dan kada neće koristiti ni imetak ni potomstvo, osim onoga ko dođe Allahu sa čistim srcem. Gospodaru naš učini naša srca čistim i počasti nas proživljenjem u društvu svoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Oh, man.